gu uh, eh, Paulina etxaldian gira eta mendiko etxalde bat da. Uh, gaekan gira Davidekin uh, guai mementuan eta lehenik David hartu zuen, hartu zuen segida, aitan, bere aitain segida diela ogo jurte. Eta ni uh, pla, etxian plantatu ni, zordian uh, 2000 eta ama bostian, BPRI egin la, eta. Eta gu uh, baditugu uh, hiru egun eta berrogoita amar ardi buru beltzak eta ama bost behi aragitakoak. Eta badugu, baditugu ogoita bost uh, hektara, eta bon, gehienak maldak. Ogoi mila litra gaznatzen du mhm. eta iraite batez esnea saltzen du, martxuan. David beti hola izan da... Eh, bakarrik zelaik etxaldean, eta ba, amak launduz, baina bi ilaitez uh, eh, zin gazna eta gaekan plantatuz ordut, pundutik, uh, eh, oai hilaite batez xaltzen dugu uh, esnia eta gainatikoa gaznatzen. Anitz uh, etxetik xaltzen dugu, Eh, badugu santza hiru ostatu kaitia errian berian, eta haniz jende igortzen daukute, dugu joaiten gira animazione egiterat eh, ostatian berian. Eh, joaiten gira idukik proposatzen duten ba merkatu, feira edo lujama. Uh, aldizkatzen gira, ez gira urte guziz uh, joaiten, baina urten joanen gira agurilarian amajian uh, iduki feirain egiterat. Deia Daviden aita sartia zen uh, iduki uh, hortan. Ordean uh, ahunt uh, kombinitzen zauku, zenta uh, kalitatezko lan bat erabiltzen du, Eh, lan sintsua eta sanua uh, eh, eramaiten du. Eta junt, naturalki uh, bazkatzen du gure uh, kabalak, uh, zenta nitz uh, kampuan uh, alatzen dira, bazketan igortzen du ardiak, eta bortia ekina nahi gira sei laitez, ordean, eta gero uh, negian uh, bazkatzen du gure ardiak eh, edo behiak, ardiak sustut uh, eh, argunatu jalkikoa etxeko soroekin, eta gero bakarrik eh, hartua eta luzerna belaja edo luzerna granuliaekin. Nahi dugu segitu hola. baditugu hiru aur. Bo, hortako dut ni eh, ene kanpoko lana utzi eta lehen tasunan hainin eman eh, etxaldeari eta familiari. Ola segituko gira albezen eh, luzaz. Agurilain amarrian ostiralez, ez peletan ogoi garen idoki feria. Egun osoan idoki etxeko zen merkatoa, Eguerditan, Baskari Goxoa, Hauren Jokoak, Musikariak, Zosketa. Zure zarea hartu eta erosketak egin idoki ferian. Sietasunak ubebikoitzaidoki.org webgunean.